ya yale iliyoyatanguliza mikono yao hapo tena hukujia wakiapa kwa Mwenyezi Mungu wakisema hatukutaka ila wema na mapatano ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha hao ndio wale ambao Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao basi waachilie mbali uwape mawaidha na uwaambie maneno ya kuathiri na kuingia katika nafsi zao. Wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biidhnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما na hatukumtuma mtume yeyote ila atiiwe kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na lau pale walipojidhulumu nafsi zao wangelikujia wakamwomba Mwenyezi Mungu msamaha na mtume akawaombea msamaha hapana shaka wangelimkuta Mwenyezi Mungu ni mwenye kupokea toba na mwenye kurehemu فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما La, na apa kwa Mola wako mlezi, hawataamini mpaka wakufanye wewe ndiye muamuzi katika yale wanayohitalifiana kisha wasione uzito katika nyoyo zao juu ya hukumu utayotoa na wanyenyekee kabisa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا Na lau kuwa tumewaamrisha jueni au tokeni majumbani mwenu wasingelifanya hayo ila wachache tu miongoni mwao na lau kama wangelifanya walioaidhiwa ingelikuwa bora kwao na uthibitisho wa nguvu zaidi. Wa idhan laatainahum min ladunna أجرا عظيما na hapo tungewapa malipo makubwa kutoka kwetu ولهديناهم صراطا مستقيما na tungeliwaongoa njia iliyonyoka ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا na wenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume au wa pamoja na wale walio waneemesha Mwenyezi Mungu miongoni mwa manabii na masidiki na mashahidi na watu wema na uzuri ulioje kuwa pamoja na watu hao ذلك الفضل من الله wakafa billahi alima hiyo ni fadhila itokayo kwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kutosha Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Ewe nabii Wastajabii hao wanaodai kuwa wanasadiki kitabu ulichoteremshwa wewe na vilivyoteremshwa kabla yako wewe wanataka wahukumiwe katika ugomvi wao kwenye upotovu na uharibifu na hukumu isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu amekwisha waamrisha wayapinge hayo wala wasitake kuhukumiwa kwa hayo. Na sheitani anataka awaachishe njia ya haki na uongofu, awapoteze mbali. Na wakiambiwa njooni kwenye Qur'ani na sharia aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu na njooni kwa mtume wake akubainishieni utaona hao wanafiki wanajitenga nawe kabisa wanakukataa. Itakuwaje hali basi yakiwateremkia masaibu kwa sababu ya uovu wao na upotovu wa vitendo vyao na wasipate pa kukimbilia ila kwako. Hapo basi Watakuwa pia Mungu mbele yako kuwa wao hawakukusudia kwa maneno yao na vitendo vyao ila wema tu na kutaka mapatano. Hao ndio wanaokula yamini kuwa hawakutaka ila wema na vitendo vya muafaka. Mwenyezi Mungu anayajua vyema liomo katika nyoyo zao na anaujua uongo wa hiyo kauli yao. Basi wewe usishughulike na maneno yao. Waite kwenye haki kwa mawaidha yaliyomema Nasema nao maneno yenye hikma, yenye kuathiri, yanayofika ndani ya nyoyo zao. Na sisi hatukumtuma mtume yoyote ila jambo lake kuu ni kuwa atiiwe na utiifu huo ni kwa ruhusa iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hakika mwenye kutenda kinyume au kukanusha au kukhalifu anakuwa ni mwenye kujidhulumu mwenyewe. Na lau kuwa hawa waliojidhulumu wakirejea kwenye uongofu Wakakujia wakiomba msamaha kutokana na Mwenyezi Mungu kwa yale walioyatenda na wewe ukoombea msamaha kwa mujibu ujumbe wako na kwa ulivyoona ilivyogeuka hali yao basi hapana shaka watamkuta Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka ni mwingi wa kukubali toba na mwenye kuwarehemu waja wake. Na hapa kwa jina la Mola wako mlezi hawahisabiwi kuwa ni waumini wa haki na wenye kuinyenyekea mpaka watakapokufanya wewe hakimu muamuzi wa mizozo inayotokea baina yao. Kisha nafsi zao zisione viki kwa utavyo hukumu na wakunyenyekee kama wanavyonyenyekea waumini wa kweli. Na lau kuwa sisi tumewalazimisha mashaka ya mwisho kwa kuwaamrisha wapigane jihadi moja kwa moja na wajitolee nafsi zao kutilifu au watoke nje waache majumba yao kwenda pigana jihadi daima, wasingekubali kutii ila wachache tu. Lakini Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka hakalifishi ila linalowezekana. Na lau kuwa wangefanya hayo na wakafuata haki yake, ingelikuwa ni kheri yao ya duniani na akhera. Na hivyo ndivyo inavyopelekea kuthibiti imani na kuingia imara na kuleta utulivu. Na lau kuwa wamesimama juu ya haki aliyoilazimisha Mwenyezi Mungu kadri ya uwezo wao, Mwenyezi Mungu angeliwapa malipo makubwa kwa fadhila yake. Na kwa sababu ya kutii kwao, kwa uweza wao inakuwa hakika Mwenyezi Mungu amewaongoa kwenye njia iliyonyooka isiyopindukia kiasi kwa kuzidi au kupungua. Na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume kwa kuzifuata kwa unyenyekevu amri zao na kuridhia hukumu yao basi huyo yu pamoja na aliyowaneemesha Mwenyezi Mungu kwa uongofu na kuwawezesha duniani na akhera. Na watu hao ni manabii wake na wafuasi wao waliowasadiki na kuwakubali na wakafuata nyendo zao na mashahidi waliokufa katika njia Mwenyezi Mungu na watu wema watendao mema kwa siri na dhahir. Na hapana la kushinda uzuri kuliko kuwa pamoja na watu hawaingii mashakani mwenye kukaa nao wala hayachoshi mazungumzo yao. Hayo ni makao matukufu kwa mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hiyo ni fadhila kubwa inayotokana na Mwenyezi Mungu. Naye anavijua sana vitendo vyenu, naye atakulipeni kwavyo. Yamtosha muumini kuwa Mwenyezi Mungu anamjua, naye lake ni kumtii Mola wake mlezi na kutafuta radhi zake.